lai saule mirdz. Dieva svētība ir pieejama katram, tāpat kā saules stari. Saule spīd vienmēr, bet ko darām mēs? Mēs turam savas durvis un logus ciet un neielaižam saules gaismu. Tādēļ mēs nesaņemam rīta saules svētību. Arī Dieva svētība bez mitas līst pār mums – taču mēs nevienmēr turam savas sirds durvis atvērtas, lai ļautu tai ienākt. Jūs varat piesaukt visaugstākā līdzcietību sevī, vienkārši raudot kā bērns. Kad bērns raud, viņš zina, ka māte atsteigsies, lai piepildītu viņa vajadzību. Ja dvēseliski sauksiet no savām sirds dzīlēm, tad Dievs, māte un Dievs tēvs noteikti jūsu saucienu sadzirdēs. Viens vienīgs Dieva pieskāriens no Dieva līdzcietības augstienēm spēja pārvērst ļaužu neiedomājamās un neskaitāmās vājības paša Dieva neierobežotajā, nemirstīgajā un neuzvaramajā spēkā.